Zulumotga g'ar zamonda ravon yo'lni izladim Farog'atdan ketib bordim mashaqqatda bo'ldim. So'nggi damda buyuk baxtni shahodatni ko'zladim Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim tilim birla, dilim birla gunohlardan chekinsan O'ngu solda yo'lim sensan bor tashvishim senga tashlab faqat senga yukinsam arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim zulumotga g'arq zamonda ravon yo'lni izladim farog'atdan ketib bordim mashaqqatda buzladim so'nggi damda buyuk baxtni shahodatni ko'zladim dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim shariatga intilsak biz ig'vogarlar pichinda yaqinlarim yashamoqda adashganlar ichinda masiyatni xohlasharlar hayot erta kechinda o'zing bunday kimsalarni hidoyat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim zulumotga otga g'arq zamonda ravo yig'ladim farog'atdan ketib bordim mashaqqatda bo'zladim so'nggi damda buyuk baxtni shahodatni ko'zladim dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim arş ostida turmoqlikka ijozat et ilohim Bu ne ba'zan suv ham shilib o'tsa tomoqdan foyda yo'q-ku dinsiz yashab musulmonman demoqdan Maqsadimiz mo'minlarni ozod etish qamoqdan bizga shunday buyuk baxtni inoyat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim zulumotga g'arq zamonda esladim farog'atdan ketib bordim mashaqqatda bo'zladim so'nggi damda buyuk baxtni shahodatni ko'zladim dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim